Kako bismo dali pravu sliku od svemu tome, a ne da dakle podučavamo se Allahom poslaniku alihi salatu salatu wasalam, od neprijatelja, neprijatelja Islama i prihvatamo sve to zdravo za gotovo. Zatim upoznajemo se sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alihi wa alihi wasalame kako bismo ga i mi što je god moguće bolje poznavali nakon toga voljeli i nakon toga što dosljednije slijedili. Govorimo o ponašanju, obhođenju Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam kako bismo i mi naučili kako se obhoditi sa svim kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susrećemo i koliku vrijednost lijepo ponašanje ima u islamu. Rezultati, posljedice, kakve su tog lijepog ponašanja. Od Allahove zakonitosti na zemlji jeste da čovjek, ljudsko biće, prolazi kroz različite etape, prolazi kroz određene faze, pa se Allahovom dozvolom i voljom rađa. Rađa se kao slabašno nejako biće, rađa se kao dijete. Zatim polahko se razvija, odrasta, sve dok ne dođe u godine snage, u godine zrelosti, sve dok ne dođe u godine mladosti. Zatim polahko također njegov život se odvija, teče, sve dok ponovo ne dolazi i ne dođe u godine slabosti, sve dok ne ostari, sve dok ne zađe u pozne godine, izgubi svoju snagu, slično kao i na početku, kada je rođen bez te snage, i na kraju umire. Prestaje postojati kao što ga nije ni bilo prije rođenja. Allah subhanahu wa ta'ala o tome kaže u suri Ar-Rum Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin kuvatan thumma ja'ala min ba'di kuvatan da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir Allah je onaj koji vas stvara prvo kao slabe. Zatim nakon te slabosti daje vam snagu. Zatim nakon snage daje vam ponovo slabost i daje vam da uđete u pozne godine. Daje vam starost. Allah stvara kako hoće, šta hoće. Doista je on sveznajući i mudri. Sveznajući i svemogući. Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame sa svim ljudima obhodio se na najljepši način. Međutim, s onima kojima je bilo potrebno, s kojima je bilo potrebno obhoditi se na najljepši način, doista Allahov poslanik alihi salatu wa sallam je bio takav. S njima se obhodio na najljepši način. Ukoliko je njihova potreba, njihova priroda, njihovo stanje zahtijevalo Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam odazivao se tome i obhodio se s dotičnom kategorijom na najljepši način. Takva kategorija jesu stari i iznemogli. Allahov poslanik alihi salatu sam mogli smo slušati u prethodnim emisijama kako na koji način se obhodio prema bolesnima. Prema bolesnima. Pa prije svega za vrijeme zdravlja savjetovao je da se čuva zdravlje, da se kloni svega onoga što može uticati i narušiti zdravlje. Zatim, ukoliko bi se neko od njegovih prijatelja razbolio, savjetovao bi ga kako da se ponaša u toj bolesti, kako da razumije bolest. Zatim, posticao ga na liječenje, da traži lijeka, govoreći da Allah subhanahu wa ta'ala nije spustio bolest, a da za nju nije spustio i lijek nema bolesti, a da za nju nema i lijeka izuzev jedne bolesti, a to je haram. A to je starost. Nema za starost lijeka. Jer Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže stvaramo vas kao slabašno biće, zatim vam nakon toga dajemo snagu, zatim nakon te snage ponovo dolazite u period slabosti, period starosti. Dakle, mora se mora se doći. I od toga nema lijeka. Zbog toga što za tu fazu, za to stanje nema lijeka, ona dakle neminovno dešava se i ne može čovjek vječno ostati mlad, ne može se u godinama starosti pomladiti i slično. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam s tom kategorijom ljudi sa starima posebno se posebno se obhodio. Pa da se upoznamo s nekim načinima, vidovima obhođenja Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam sa starima. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wasalam u poznim godinama, ljude u poznim godinama ubrajao je u najbolje ljude. Osobe koje bi zašle u pozne godine, koje bi ostarile u islamu, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wasalam nastojao je da olakša tim ljudima, nastojao je da razgali, da razvedri, da bodri te ljude govoreći im da su oni od najboljih ljudi. Dakle, starost, za nju nema lijeka. Zato Allaho poslanik sallallahu alihi wasallame govorio bi, na neki način bodrio, tješio te osobe koje možda mnogi izbjegavaju, ne žele u svome društvu, ne žele u svojoj blizini. Allaho poslanik alihi salatu wasallam govorio je za njih, da su oni od najboljih ljudi. Pa tako Ebu Bekrete radijallahu ta'alan prenosi da je neki čovjek upitao Allaho poslaniće ko je to od svih ljudi najbolji ili koji je to najbolji čovjek pa je rekao onaj čiji život potraje a dijela mu se uljepšaju. Onaj koji dugo živi i ima lijepa dobra dijela. Zatim je bio upitan a ko je to od svih ljudi najgori Koji je to najgori čovjek? Rekao je onaj čiji život potraje, a dijela mu se pogoršaju. Odnosno onaj koji dugo živi, a čini, čini loša dijela. Također prenosi se da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao nema boljeg čovjeka kod Allaha od onoga koji dugo živi u islamu. Nema boljeg čovjeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala od onoga koji dugo živi u islamu. Zatim je pojasnio zbog čega je taj čovjek najbolji kod Allaha subhanahu wa ta'ala rekao je to zbog njegovog mnogobrojnog tesbiha, riječi subhanallah, zbog njegovog mnogobrojnog tekbira, riječi Allahu ekber i zbog njegovog mnogobrojnog tehelila, riječi la ilaha illallah. Nema boljeg čovjeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala od onoga koji dugo živi u islamu. Dakle, onaj čovjek što duže živi u islamu, više izgovara subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar i radi po tome takav čovjek je zasigurno kod Allaha subhanahu wa ta'ala bolji, vredniji od onoga koji živi kraći period pa i manje slavi i veliča Allaha subhanahu wa ta'ala. Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma prenosi da je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam najbolji od vas jeste onaj koji najduže živi i ima najljepša, najljepša djela. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu oslam je bodrio stare osobe i govorio im, dakle, one stare osobe, iznemogle osobe koje su dospjele u takvo stanje u islamu, u vjeri. Dakle, očuvale su se, ustrajale u dini islamu. Allahov poslanik alihi salatu oslam za takve osobe kaže da su najbolje u islamu. Zatim, Zbog svega toga Allahov poslanik alaihi salatu wasalam posticao je na lijepo ponašanje, na lijepo obhođenje, na uvažavanje, poštivanje tih starih osoba. Dakle, on je bio takav, kao što ćemo čuti, Allahov poslanik alaihi salatu wasalam i sve nas je podstaknuo da stara osoba kod nas ima posebno mjesto ima poseban položaj i treba je uvažavati, treba je cijeniti i poštivati. Pa tako, Ebu Musa Alešari radijallahu talan prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao jedan od vidova veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala, jedan od načina veličanja ta'zima Allaha subhanahu wa ta'ala jeste velikodušno postupanje prema starijoj osobi muslimanu jeste plemenito postupanje prema starijoj osobi, osobi musliman. Zatim Enes radijallahu talan prenosi, pripovijeda slučaj, kaže, jedan starac došao je Allahovom poslaniku, alaihi salatu sam, došao je na skup, došao je u halku Allahovom poslaniku, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, pa je htio da mu se približi, međutim prisutni koji su već sjedeli kod Allahovog poslanika, alaihi salatu wasallam, mu nisu dozvolili, onemogućili su ga da ispuni svoju nakanu, svoju namjeru, bilo ih je mnogo, nikomu nije htio da napravi mjesto, pa Allahov poslanik, alihi salatu osalam, kada je to vidio, dolazi mu stara osoba i primjećuje da ona želi da dođe u njegovu blizinu, da sjedi kod njega, tada Allahov poslanik, alihi salatu osalam, kaže, nije od nas, nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim mlađima i koji ne poštuje naše starije. Nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim mlađima i onaj koji ne poštuje naše starije. U drugom citatu stoji da je rekao poslanik sallallahu alaihi ve sellem onaj koji nije milostiv prema našim mlađima i onaj koji ne zna pravo našeg starijeg. Onaj koji ne poznaje prava naših starijih, taj nije od nas. Taj nije od mojih iskrenih sljedbenika, ma šta on govorio i govorio. Taj me, dakle, ne slijedi kako treba. Jer Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam je poštivao, uvaži, uvažavao starije, starije osobe. Zatim, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa sallam razumijevao je stanje tih starih osoba, stanje u kojem su se oni nalazili. Razumijevao je njihove godine, njihovu slabost. Pa, pa bi im Allaho poslanik alihi salacom odlazio. Obilazio bi te stare osobe. Kada je ušao u Mekku kao oslobodilac, kada je bilo oslobođenje Mekke i Allaho poslanik sallallahu alihi veselnem ušao u Mekku, zatim u Mesjidul Haram, došao kod Kabe, nakon kratkog vremena Ebu Bekr radijallahu ta'ala doveo mu je, doveo je Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam svoga oca Ebu Kuhafu, svoga babu Ebu Kuhafu koji je zašao u pozne godine, ostario, pa kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam zašto nisi ostavio starog babu kod njegove kuće, da mu ja dođem zašto nisi ostavio svoga oca, starog oca u kući pa da ja njemu dođem, a ne da njega dovodiš meni. I tada je otac Ebu Bekra, Ebu Kuhafe primio islam. Allahu poslanik alihi salatu wasalam, ukoliko bi oni dolazili njemu, lijepo bi ih dočekivao, ispitivao bi se s njima na učitiv način. Pa kada je došla starica, prijateljica Hatidje radijallahu anha, Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, učitivo ju je upitao kako ste, kako je vaše stanje, u čemu se nalazite nakon našeg rastanka, to jest nakon smrti Hatidje radijallahu ta'ala anha, nije viđao Allahov poslanik alihi salatu wasalam tu ženu, pa kakvo je sada vaše stanje. Ajša radijallahu ta'alanha koja je sve to pratila kaže Allaho poslaniče, zašto se na takav način ispituješ s tom ženom? Ona je starica. Kao da je htjela da kaže pa nema potrebe na takav način jeli kako ste, kako je vaše stanje, šta ima kod vas i ostalo. Nije potrebno tako se obhoditi pa kaže Allaho poslanik alaihi salatu wasalam o Ajša Ona nam je u vrijeme Hatidje radijallahu ta'lanha dolazila, a doista je njegovanje prijateljskih veza, održavanje prijateljskih veza od imana. To jest ukoliko naše bližnje osobe umru, a imali su veze s nekim ljudima, i mi trebali bismo održavati te veze nakon njihove smrti. Održavanje prijateljskih veza nakon smrti jeli naših bližnji je od, od imana. Zatim Allahov poslanik alaihi salatu wasalam šalio bi se sa starima. Šalio bi se sa starijim osobama. Poznat nam dobro slučaj kada dolazi starica Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam i kaže o Allahov poslaniće, dovi Allahu dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da me uvede u džennet. Pa, mu, pa joj kaže Allahov poslanik alaihi salacom, ne, ti nećeš ući u džennet. Ti nećeš ući u džennet. Pa žena se okreće, sva rastužena, zabrinuta i na kraju uplakana, plače, neće ući u džennet. Ja subhanallah, propast, džennem, kazna, Pa se smije Allahov poslanik alaihi salacom i kaže prisutnim ashabima obavijestite da ona kao starica neće ući u džennet. Ti takva kao starica nećeš ući u džennet jer u džennet se ulazi u godinama mladosti. Pa kaže proučite joj ajete iz sure El Vakija u kojima kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna anša'na hunne inša'a fađa'alna hunne ebekara uruben etraba. Mi njih zasigurno ponovo stvaramo i činimo ih djevicama, milim muževima njihovim i godina istih. Zatim, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam tim starijim osobama koje mnogi tjeraju iz svoje blizine, iz svoga društva, Allahov poslanik alihi salatu slam, budući da za njihovo stanje nema lijeka, prije ili kasnije, možda u skorije vrijeme će umrijeti, Allahov poslanik alihi salatu wasalam posticao bi ih da ne gube nadu Allahov milost. Bodrio bi ih, tražio od njih da i dalje vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, da ustraju u Allahovoj vjeri i da ne gube nadu u Allahovu milost. Ulijevao im je nadu u Allaha i Allahovu milost. Pa Amr ibn Abesa radijallahu an prenosi i kaže došao je Allahov poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam jedan stare, stari čovjek, starac, koji je bio rono, zašao u pozne godine, došao mu je oslanjajući se na štab. Pa pita Allahovog poslanika, alihi salacom, govoreći o sebi, pita ima li izlaza za njega. Kaže, Allahov poslaniće, mnogo je dobrih dijela koja su me prošla. Nisam ih učinio. I također mnogo je svakakvih grijeha pri meni mnogo je loših dijela koja sam učinio, hoće li mi Allah oprostiti? Ima li oprosta za mene? Pa ga pita Allaho poslanika alaihi salatu sam bodreći ga, ulijevajući mu nadu u Allaha i Allahu milost, kaže, zar ti ne svjedočiš da je Allah jedan jedini istinski Bog? Kaže, svakako. Svjedočim i svjedočim da si ti, o Muhammede, Allahov poslanik. Nakon toga kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi vseleme onda ti je Allah oprostio to što si zapostavljao brojna dobra djela i to što si činio brojna loša djela. Pa se u jednom od citata ovog hadisa spominje da se čovjek okrenuo i odlazeći od Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam donosio je tekbire, uzvikivao Allahu akbar, Allahu akbar. Zatim, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme ne samo da je držao do starih osoba iz reda muslimana, ne samo da je vodio računa i obraćao pažnju na starije osobe muslimane, već dakle posticao je svoje ashabe da vode računa o starijim osobama, pa makar dakle one bile i nemuslimani. Pa je tako Allaho poslanik alaihi salatu wasalam u bitkama oporučivao svojim ashabima da ne ubijaju stare, da ne ubijaju stare osobe. Da, dakle, u bitci prilikom osvajanja nekog mjesta, zauzimanja nekog mjesta, ne ubijaju, ne diraju stare osobe, osim ako te stare osobe budu učestvovale u bitci također. Zatim Allahov poslanik alihi salatu wasalam davao bi starijima prednost u svemu. Davao bi starijima prednost. Ukoliko bi na nekom sjelu, na nekom skupu bilo mlađih i starijih, davao bi prednost starijim osobama. Tako, ugovor ukoliko bi Allahom poslaniku alihi salatu wasalam obratio se neko iz mase u kojoj bi bilo i mladih i starih, ukoliko bi se obratio mlađi, Allahov poslanik alihi salatu wasalam bi tražio da govore stari. Pa se spominje da su Abdurrahman ibn Sehl i dvojica sinova Abdullah ibn Mas'uda radijallahu talan došli Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam pa ovaj prvi Abdurrahman ibn Sehl htio da priča, da se obrati Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam pa mu kaže kebir, kebir, pusti starije neka govori. Pusti starije neka govori. Zatim Allahov poslanik alaihi salatu wasalam je oporučio da ukoliko se nekome dostavlja piće, ukoliko treba nekoga uslužiti pićem, onda da se to piće prvo da starijim osobama, da se prvo usluže starije, starije osobe. Zatim, također, Allaho poslanik alihi salatu oslam davao bi prednost starijim osobama u imametu, odnosno u predvođenju u namazu. Ukoliko više nas ima koji znamo isto Kur'ana, koji smo iste vjere, onda dakle, dakle u jačini iste vjere, koji poznajemo vjerske propise, skoro je li isto, onda dakle prednost se daje u namazu, u imametu starijoj osobi. Danas u namazu predvodi starija osoba. Zatim, dakle, prilikom nazivanja selama, Allaho poslanik alihi salatu wasalam kaže Yusallimu sagiru alel kebiri, mladi, mlađi, mladić jeli, ili onaj koji je mlađi naziva selam starijem, mlađi naziva selam starijem. Zatim, dakle, u davanju bilo čega, davanju poklona ili bilo čega, daje se prednost starijoj osobi. Prvo se to nudi starijoj osobi. Dakle, ukoliko imamo nečega za podijeliti, onda odpočinjemo prvo od starijih osoba. Ukoliko nemamo osim malo, onda to dajemo samo starijim osobama, ne mlađima onda to dajemo starim osobama. Zatim, Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam bi olakšavao starijim osobama vjerske propise. Dolazio bi sa poslanicom objavom u kojoj se nalaze olakšice za starije osobe. Pa nam je dobro poznato da ukoliko osoba ostari, zađe u pozne godine, nije u mogućnosti zbog svoga stanja da obavi hađ, da obavi hađ, petu islamsku dužnost, tada mlađa osoba može da obavi hađ za nju. Može da zamijeni tu stariju osobu da ode na hađ ukoliko je prvo obavila hađ za sebe i dakle da obavi za tu stariju osobu. Prenosi se u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma da je neka žena došla Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam i rekla Allahov poslaniće Allah subhanahu wa ta'ala je propisao svojim robovima hađ, da obave hađ. A ta naredba, taj propis zatekao je moga babu u godinama starosti. On je toliko ostario, zašao u pozne godine da ne može da sjedi na jahalici tako dugo do Mekke, pa da li mogu ja obaviti hađ za njega? Pa je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao da ti obavi hađ za njega. Zatim dobro nam je poznato u mjesecu Ramazanu starije osobe zbog svojih godina, zbog svog stanja mogu da ne poste, da ne poste ramazanski post s tim što za svaki dan ramazanskog posta trebaju nahraniti po jednog siromaha. Zatim Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam onima koji bi predvodili ljude u namazu, dakle koji bi klanjali kao imami, preporučivao je da vode računa o svojim džematlijama, o svojim klanjačima, jer možda među njima ima starih osoba. Pa dakle, da ne duže sa svojim učenjem u namazu, da budu umjereni, jer iza njih ima starih osoba koje ne mogu dugo da stoje u namazu. Zatim, Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam posticao je starije osobe, posticao je starije osobe da se kaju Allahu subhanahu wa ta'ala, da se čuvaju vjere, da privedu svoj život kraju kao vjernici. Rekao je kod Allaha subhanahu wa ta'ala neće imati nikakvog opravdanja onaj koji doživi 60 godina, a ne bude u islamu, ne bude u vjeri. Dakle, sutra na sudnjem danu čovjek se neće moći pravdati i govoriti gospodaru da si me ostavio u životu još malo, ja bi se povratio vjeri. Ja bi bio vjernik, ja bi praktikovao vjeru. Ne. Dakle, nakon 60 godina svaka osoba, svaka osoba gubi, gubi opravdanje. Zatim Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam upozoravao je stare osobe, budući dakle da je to kraj njihovog života, da ne žure za imetkom, da ne trče za imetkom, govoreći da čovjek stari i što god više stari, njegova želja za imetkom i za dugim životom postaje sve veća i veća. Kako se njegov životni vijek povećava, isto tako povećava se i njegova želja za imetkom i za dugim, dugim životom, da još živi i da nadživi i da ima i ima. A to dakle nije u redu, tvoj životni vijek uskoro će se završiti, pa gledaj da povećaš svoj ahiret, da povećaš svoja ahiretska dijela. Na drugoj strani, također, Allahov poslanik, alihi salatu sam, govoreći i pojašnjavajući starima da trebaju voditi o računa o tom svom periodu u kojem se nalaze, da vrlo lahko, ubrzo mogu umrijeti, kao što ih je posticao na pokajanje i posticao na dobra dijela, na skupljanje dobrih ahiretskih dijela, isto tako upozorio je stare osobe na grijehe, na loša dijela u tom periodu i rekao da se u tom periodu kada se učini grijeh od takvih osoba, starih osoba, da se grijeh kod Allaha subhanahu wa ta'ala posebno uvećava, dakle od strane tih starih. Pa nam je dobro poznato da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam da sa trojicom neće razgovarati na sudnjem danu Allah subhanahu wa ta'ala, neće ih pogledati, neće ih očistiti i njima pripada bolna patnja, pa je spomenuo čovjeka starca koji čini nemoral, čovjek starac koji čini nemoral. Dakle, pogledajmo kakva ga kazna čeka na sudnjem danu. Allah ga neće osloviti, neće ga lijepo pogledati, neće ga očistiti i kaznit će ga u džehennemu. Starac koji je činio blud, koji je činio nemoral u svojim poznim godinama. Dakle, Allahov poslanik alaihi salatu sam na poseban način obhodio se sa starim osobama. Jer mnogi, većina takve osobe odbacuju iz svoga društva, ne žele ih u svojoj blizini, a za njihovo stanje, njihov period, situaciju u kojoj se nalaze, nema lijeka. Taj period mora doći i mora proći, pa Allaho poslanik alihi salatu sam nastojao je da bude u njihovom društvu, da ih savjetuje kako da na najbolji način iskoriste taj svoj period i odu svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala kao njegovi iskreni robovi. Allahu subhanahu wa ta'ala molim da i nas učini od onih koji će voditi računa o starijim osobama, koji će poznavati prava starijih osoba kod njih. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi koje kazujemo budu dokaz za nas, a ne protiv nas.